ॿियानि खे उन्हनि में नालनि मंझि ऐं अहिड़े नमूने सां सूरत में त हीअ बरक़त वारा ही नबी आहे न हज़रत इब्राहिम अल जो औलाद मां हुन खां अॻु में हज़रत वग़ैरह हीअ सालियान मुतीन साबरीन इहे आहिनि हाणे बर बदात थी विया मतिलबु त हुनमें वधीक तफ़सील कोन हो ऐं सूरत सवाद में तफ़सील हो हज़रत अयूब अल इस्लाम जो जंहिंमें थोरी ईअं हिते तफ़सील आहे कुझु थोरो पंहिंजो हिते बसि हिननि ॿिनि सूरतनि में थोरो तफ़सील हज़रत अयूब अली इस्लाम जे सब्र जो हज़रत अयूब अल इस्लाम जेको आहे सो हज़रत ईसाऊ जे औलाद मुंहिंजा आहिनि ईसाऊ आहे हज़रत याक़ूब जो भाउ आहे पर पोइ छो जो बनी साहिल उन ते काविरियल आहिनि कंहिं सबब जे करे इन करे उहो ॼण हुननि छॾे ॾिनो आहे हुनखे ख़राबु लफ़्ज़नि में हुनजी ॻाल्हि कंदा जिते किथे जीअं हज़रत इस्माहिल अलाम जी ॻाल्हि छो जो हुनखे कोन थो वणे नबी पाक सलाह हुन मां पैदा थियो आहे ऐं पंहिंजो ॿियनि हंधु रहियो वञी पोइ छा थियो वञी करे उनजो लफ़्ज़ ख़राबु थिया इस्तेमालु कनि हालांकि तौरात में त तमामु सुहिणियूं ॻाल्हियूं हुनजे मुतलिक़ लिखियल आहिनि ॿिन्ही जे पर पोइ हिननि जे दिलि मा बोसार जेको हसद जेको आहे सो नथो वञे इन करे हज़रत अयूब उन्हनि मज़ा आहे ईसा जे औलाद मां इदोम जंहिंखे था चवनि ऐं हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जी पुटु इफ़्राहिम जेको आहे उन जी धीउ नियाणी जेका आहे सा हज़रत रहीम आहे उहा हज़रत अयूब अल इस्लाम जी घरवारी आहे रहीम आहे पाण नालो रखंदा आहिनि सिंधी में माई रहीमा माई करीमा असांजे माठियाणे में जाम घणियूं मायूं रहीमाऊं करीमाऊं अलहमदिल्ला ऐं पंहिंजे हींअर <laughs> मूं पढ़ियो पिए पंहिंजे करीमा बि बख़्शो आहे पर हवाले मां की हस्तम असीरे कमंदे हुआ पोइ वरी पंहिंजो सैदी रहमत लाले चयो आहे हिन खां पोइ वरी पंहिंजे पंहिंजे चांहि नालो साईं असांजो बुलबुल शमसुद्दीन बुलबुल साहब वरी करीमा प्लेगी ऐं रहीमा ऐं फलाण किताब मतिलबु हिकिड़ी तज़मीन हुन ते पर हिकिड़ो मज़ा ई क़िस्म जो शेयर चया आहिनि हाणे उहे मूं वरी कल्ह गॾु करे विधा आहिनि पंहिंजे हिन में इंटरनेट में आर्काइव डॉट ऑर्ग में शमसुद्दीन बुलबुल जे कलाम जे नाले सां ॾिसो बरहाल पे नाला आहिनि पाण वटि सिंध में माइनि जा बि नाला आहिनि हालांकि नालो अलाह ताला जो करीम ऐं रहीम ॿई आहिनि पर पोइ रहीम इस्लाम पंहिंजी हुई हज़रत अयूब अल अलॻि घरवारी जो नालो आहे हिन करे पोइ असां वटि रखंदा आहिनि नालो अयूब इज़नादा रब हुजे हुन सॾु कयो रब पा खे हुन बीमारी थी पई पहिरीं हुनजी दौलत पई हली पोइ हुनजो ॿार विया हलिया पोइ हुनजो ईअं थियो थियो सॼो मतिलबु चयो आला में को ॻाल्हि ॿोल थी त मुंहिंजो हेॾो सब्रु अयूब जेको आहे सो भलो माण्हू आहे पोइ शैतान जेको चयो तूं मूंखे रुॻो छॾ तां हुन ॾिस त कहिड़ो थो कमु कयां हिन सां ऐं फुरे थो वठां तो हिन जो दीन ईमान सॼो पर पोइ अलाह ताला हुनखे इजाद ॾिनी त पंहिंजो भले तूं जेको करिणो आहे तोखे भले तूं कर पोइ तोखे वस न आहे हुनजे दिलि ते बसि रुगो एतिरो आहे बाक़ी हुनजे दौलत ते वस न ईसि हुनखे ॿारनि ते हुनजे औलाद ते हुनजे सॼी ॻाल्हि ते ऐं बीमार थियो पंहिंजो पोइ पोल नेठि जॾहिं ॻाल्हि वॼी हथ खां चढ़ी वई हुन खां पोइ अलाह ताला खे ॿारायो हज़रत अयूब अलाम अयूब इज़ नादा रब हू पंहिंजे रब खे सॼाई रब हू छुतो आहे छो आहे मस्तु कयो आहे मूंखेनेस बेशक अरहम करण वारनि मज़ा आई फस त जब न अलाए हू अलाह ताला फरमाए थो त असां पोइ हुनजी ॻाल्हि ॿुधीसूं असां हुनजी ॻाल्हि मुस्तिज़ाबु मतिलबु ॿुधोसूं मुश्त बा त ॿुधोसूं फ़कशफ़ना मा बि मिन दुरनि पोइ हुनजो बीमारी जेका सिकनेस हुई उहा बि लाथीसूं दुर जेको तकलीफ़ हुई हुनखे उहा लाथीसूं हटाईसूं पोइ हिते कईसीं लाथीसूं कशफ न कशफ खोलीसूं मां बि कशफ बि नालो रखंदा आहिनि उहा हो आहल हू पाण हो हुनजी ज़ाल बि असांखे मोटाए ॾिनीसूं जेका वई हली हिकिड़ी ॿी माई हुनजी वई हली या मरी वई आहे छा थियो हुयो ख़ुदा ख़बर आहे पोइ मिसल में उन्हनि जहिड़ा वरी ॿिया हुनजो औलाद बि जेको मरी वियो या जेको छा थियो हुन जहिड़ो वरी ॿियो बि ॾिनोसीं मां हुउमि हुन सां गॾु हाणे हिन में मर्त आहे त उहे मोटाए ॾिनासूं पाण कहिड़े नमूने सां रहमत में आहे इहो सॼो ॻाल्हि इन करे थी जो असांजे तरफ़ां हुन ते रहमत नबी पाक सलाहु इहो भले इस्लाम ते पंहिंजो इहा रहमत ई असांजी पंहिंजी रहमत जे करे रहमत माना नबूअत जे माना में बि आहे त असां हुनजी रहमत नबत ॾिनीसूं असांखे रमत ॾीसूं मिन इंदना हुनजे घर वारी जो बि नालो रही मां रमतिन ज़िक्रिक्रु आहे नसीहत आहे सम्झाणी आहे माण्हुनि खे यादिदाश्त ॾियारण जी ॻाल्हि आहे जेके पंहिंजो आबिदीन आहिनि जेके बाना आहिनि ख़ुदा जा हुननि जे लाइ इस्माहील उहा इदरीस उहा ज़ल किफ़ल ऐं उन खां पोइ हिन टिनी जा नाला वरितसि वठे त अलाह सल माण्हू ताला त हिते ज़िक्रस्म हिननि जो कोन्हे ॿियनि हंधि इदरीस जो थोरो त ज़िक्र आहे ऐं पंहिंजो इस्माहील इस्लाम जो नाले वठण खां ज़िक्र आयो पंहिंजे सुहाफ़ात में ऐं उनखे छॾे वियो पंहिंजे सूरत इब्राहिम में उनजो ज़िक्र आहे पर पोइ हुते नालो पोइ थो अचे पर हुन ॿार जो नालो उन वक़्तु कोन्हे पर बहरहाल इस्माहिल वदरीस व ज़ल किफ़िल ज़ल क़िफ़िल जेको आहे हुनजो घणो तफ़सील जी ख़बर कोन्हे पर पोइ चवनि था या हीअ माई आहे या कहिड़ो ॿियो नबी आहे हुन ज़माने जो हुनजो नालो आहे ज़ल किफ़िल कुल सावरीन सभई सब्र करण वारनि मुंहिंजा हुआ मतिलबु त साविर बि हुआ सालिया हुआ भलारा हुआ सभई चङा हुआ ऐं सब्रु करण वारा हुआ अयूब अलाम जो सब्र सां ज़िक्र आयो त हिन जे सां गॾु वरी हिननि टिनि जो ज़िक्र आयो सब्र जे माना में त इदीस बि सब्र करण वारो हो बि सब्र करण वारो हो इस्माहिल इस्लाम बि सब्र करण वारो हो इहे मिन साबरीन वरी फरमाए थो अला ताला त असां हुननि खे दाख़िलु कयो पंहिंजे रहमत में दाख़िलु कयोसीं पंहिंजे रहमत में माना हिकिड़ी त न उनखे नबूअत ॾिनीसूं ऐं ॿी रहमत जॾहिं उहो वफ़ात कई जॾहिं गुज़ारे विया असां पंहिंजे रहमत में हुनखे खयोसीं हुनखे जन्नत में विधोसीं जिन रह पंहिंजी रहमत या तूं रहमत रहम कजांइ फलाणे ते मतिलबु जॾहिं गुज़ारे वेंदो आहे त अहिड़े क़िस्म जी दुआ घुरबी आहे पंहिंजे रहमत जे उनमें जे विझजांसि फलाणे खे ऐं ग़रीक गरीक रहमत चइबो आहे ग़रक गरकु पाणी वारो ग़रकु न पर गरीक माना ढके वञे जेको रहमत तुंहिंजी असांखे ढके वञे इन सेंस में गरीक रहमत उहो खलना दाख़िलु कयोसीं असां हुनखे रहमत में पंहिंजे इन में न साल हे न उहो साल हुआ सभिनी साले न बि आहे साले जी माना मतिलबु सुलह करण जी माना बि हिन मां निकिरंदी ऐं सुठा मतिलबु त सुठा कमु करण वारा चङाई जा कमु करण वारा साल पर नबी अलाम सभई साल साल ई न आहिनि ऐं पंहिंजो सभई वरी नबी दुआऊं घुरंदा था वञनि त यार बि असांखे सालनि मञा कजां असांखे सालनि में दाख़िलु कजांइ यानी असां गुज़ारे वञूं जनत मज़ जेके ॿी सोबत हुजे असांजी उहा सालनि सां सोबत हुजे सभई नबी अलाम अहिड़ियूं दुआऊं घुरंदा विया हाणे हिन खां पोइ फरमाए थो वज़नून इज़हब हाणे ज़नून माना मच्छी वारो साहिबु ज़नून या ज़नून ज़नून मच्छी वारो साहिबु मच्छी वारो साहिबु का साहिबु हूत साहिबु हूत बि इहो साॻियो ऐं ज़नून बि इहो साॻियो ऐं हज़रत यूनस अलाम बि इहो साॻियो टे ॼणा टे नाला आहिनि नबी पाक सलाहु वसलम जा अलाह सी सईद हमद पंहिंजो नबी यूनस जी क़बर आहे पंहिंजो हुनजी मस्जिद आहे मुसलमज मूसल जे दरिया जे किनारे खां बि दरिया खां बि किनारे ते दज़ला ते पंहिंजे उते अलमदिल्ला ऐं हुनजी मस्जिद मां निमाज़ पढ़ी आयो आहियां हुते रहंदो ई हुनजे इलाइक़े में आहे जेको नेनावा निनावा चयो आहे जंहिंखे हुन इलाइक़े में रहंदुसि मस्जिद हुन नेनवा जे इलाइक़े में जाए छाजबो आहे यूनिवर्सिटी जिते पढ़ाईंदुसि मूसल अलमदिला हुते ज मतिलबु त हुनजे पाड़े में रही आयो आहे नबी पाख जे अलाह बख़्श करे असांखे हुन पंहिंजे पाड़े वारनि जे सभु जे करे अलाहल सीदातना अज़ीज़ या रबरमीन हुते उन ई साॻे शहर में नबी शीत आहे हिकिड़ो को न बि आदम जो औलाद या को ॿियो कोई छा ऐं ॿियो टियो नबी हुते आहे जर्जीस न भई उन उन उनजी बि मस्जिद आहे उन उन बि मूं निमाज़ पढ़ी आहे उन खां पोइ हसन मुसना हज़रत हसन बिन अली रज़ी अलाह रदी अला औलाद मिलियो हसन मुसन्ना अॻिते अची थिए थो उनजी क़बर जो हुनजो मक़बरो जेको आहे सो आहे दजला जे किनारे ते साॼे पासे दजला जे बिल्कुलु किनारे ते मतिलबु त पाणी हुनजो मरकज़ मुबारक में पहुचे थो उहो उते आहे ॿिया ॿिया बि घणा ओलिया घणियूं वॾा वॾा आहिनि मूंखे उन एतिरी साजा कोन जो सभिनी खे सुञाणा या सम्झी सघां या छा ॿोल्हियां किथे कहिड़ो आहे <coughs> पर वॾा वॾा आहिनि हुते अमलदार वेठा अलाह ताला जा नून ज़हब मुबनि जॾहिं हू कज़ब में अची का भॼी भॼी हलियो हे ज़हब मु पोइ हुन सम्झो त असां हुन हुनखां पुॼी कोन सघंदासीं पोइ अची कोन भॼी थो वञे जान छॾायां हुनखे असाइनमेंट मिली पर हुन क़बूल कोन थी कई चई मूंखे आऊं कोन वेंदुसि जहिड़ा तूं त चई मूंखे रबी पाक चयोसि अलाह ताला फरमाइसि त वञ हुन पासे फलाणे पासे न हिन हुन ना वारे वञु पोइ चयाऊं कोन थो वञा उहे दारिया माण्हू आहिनि पोइ हुनखे का हुई दिलि में पोइ अलाह ताला चयो त हिते फरमायोसि हुन ॿाहिरि मूंखां भॼी वेंदो हलियो मूंखां कहिड़ा भॼंदो ऐं हुनखे पकिड़े वरी वठी आयसि अलहमिला हुनखे वठी आयो हुते मच्छी जे पेट में हुयो पोइ सॾु कयईं नादा नद नदा कयईं नादा कहिड़ी ज़ुल्मात में सॾु कयईं चए मतिलबु हिकिड़ो ऊंदहि में माण्हू सॾु थो करे हिकिड़ो ॾींहुं ॾिठे सॾु करे को माण्हू ॿुधे पोइ ऊंदहि में केरु ॿुधंदो चए त न मां ऊंदहि में ॿुधण वारो आहियां पर हूअ हिकिड़ी ऊंदहि कोन हुई ऊंदहियूं टे हुयूं ऊंदियूं कहिड़ियूं हिकिड़ो मच्छी जो पेट में अंदरि ऊंदहि लॻी पई वरी जेको ॿार पाणी जी ऊंदहि लॻी पई वरी राति जी ऊंदहि लॻी पई मतिलबु त ऊंदा हुउनि अञा टे आहिनि त इहे मूं मतिलबु फ़सल चवंदा पर अञा थी ॿियूं बि ऊंध जेके मतिलबु कोफर जूं जेल जूं गज़ब जूं कावड़ जूं इहे मतिलबु कहिड़ियूं ज़ुल्मात मंझि हुन सॾु कयो असांखे अलाह सही आहे हुन ज़ुल्मात में असां हुनजो सॾु ॿुधो ईअं कोन ज़ुल्म ऊंदहि हूंदी असीं ॿुधंदासूं कोन रोशनी हूंदी त असीं ॿुधंदासूं <laughs> रोशनी बि ॿुधंदासूं ऊंदहि में बि ॿुधंदासूं अलहम सो हिन करे फरमाई फरमाईंदु भला नादा फि ज़ुल्मात छा कहिड़ो सॾु कयईं कहिड़ी ॻाल्हि कयईं अलाह अलाह इलाह अंत तोखां सवाइ को पूॼा जे क़ाबिल कोन्हे परस्तस जे लाइक़ु कोन्हे इबादत जे लाइक़ु कोन्हे अलाह तोखां सवाइ ॿियो कोई कोन्हे ला इला अंत अंत सोखां तूं तोखां कोई कोन्हे सुहानक तूं बेशक पाक आहीं सभिनी कमज़ोरनि खां पंहिंजो पाक आहीं सभिनी खां सुहानक इन कुंत में न ज़ालमी बेशक आऊं ज़ालमीन वॼा आहियां जो भॼी मूं ध्यानु ते छॾाई पर पोइ तूं पची वसी मूंखे इन कोन्थ में न ज़ालमी ऐं ज़ालिमनि मज़ा साबित थियुसि ऐं मुंहिंजो पाण पाण पकाण पाण खे पाण ते ज़ुल्म कयो ऐं पंहिंजो ज़ालिमु थियुसि हाणे मूंखे बख़्श कर मतिलबु पोइ हीअ आयत करीमा आहे ऐं हिन ते वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं आहिनि पंहिंजो हिन दुआ घुरबी आहे को तकलीफ़ थींदी आहे त पोइ माण्हू इहा आयत करीमा पढ़ंदा आहिनि या पढ़ाईंदा आहिनि घर में सॾु करे माण्हुनि खे अगरि तकलीफ़ हुजे त पोइ अलाह ताला खां हीअ दुआ पढ़ाइजे माण्हुनि खां पाण पढ़िजे त पंहिंजो मसां ला लाइ सुभाण खे फस्तज बि न अला ताला फरमाय पोइ असां हुन जी ॻाल्हि ॿुधीसीं हुनजो सॾु ॿुधोसीं इस मस्त जा बि थी हुनजी दुआ दुआ ॿुधण में सॾु ॿुधोसीं ना में पोइ हुन खे हुन मां छॾायोसूं ग़ाम वॾी तकलीफ़ हुई आहे हुनजो मच्छी <laughs> खाई वई हली हाणे छा करे ॿिए हंधि अलाह ताला फरमायो त हमेशह पियो रहे आहे जेकॾहिं असांखे बाधा आहे न हा त क़यामत ताईं पियो हुजे हा हिते पंहिंजे मच्छी जे पेट में मच्छी त मरी वञे हा त पाण मतिलबु त हुनजे पेट में पियो हुजे हा क़यामत जे ॾींहं ताईं पोइ असीं कढूं सां हिन मच्छी जे पेट में था पर पोइ जैना इहा वॾी ॻाल्हि आहे हिते जेका त इन ई नमूने सां असीं मोमिननि खे यानी हीउ जेको आहे न नरगो हज़रत नबी यूनिस अलाम जे खे असां निजात ॾींदसूं पर जेको इन नमूने सां जेको असांखां दुआ घुरंदो मोमिन उन्हनि सभिनी मोमिननि खे असीं अहिड़े नमूने सां निजात ॾींदासूं इन करे हिन इहा आयत जेका आहे असां आयत खरीम आहे अहिड़ी मतिलबु त निजात वारी आयत आहे ऐं का बि तकलीफ़ हुजे का बि ॾुखियाई हुजे त हीअ आहे तूं पढ़जे मोमिन जे लाइ बशारत आहे त हुनखे असां निजात ॾींदासूं कदा ईअं असीं मोमिन खे निजात ॾींदासूं हाणे वरी ज़करिया इस्लाम जो ज़िक्र थो अचे ज़करिया खे औलाद कोन थींदो नबीन अलाम जो मतिलबु त हिकिड़ो तरीक़ो सब्र जो हूंदो मतिलबु त हुनजो तवजु पंहिंजो अलाह ताला ॾांहुं हूंदो इन करे पोइ औलाद जे लाइ अलाह ताला मुफ़तसर चवंदा अलाह ताला की वरी ॻाल्हि वणे थी त मूंखां वेठा दुआ घुरनि अहिड़े क़िस्म जा माण्हू जेके भलारा माण्हू आहिनि से वरी मूंखे वेठा वॾा आहिनि त आउं वेठो ॿुधां पोइ हुनखे घणो करे औलाद जेको असां जेके बि नबी ॾिसूं था त हुन मतिलबु त वॾी उमिरि में वञी थिए या न थिए या छा थिए पर इब्राहिम अल फलाण हेतिरा साल थी विया या हज़रत करियाल इस्लाम या ॿिया बि न बि जिन खे औलाद देरि सां त थियो पोइ हज़त ज़खरी दुआ घुरी हाणे हिते जेका जॾहिं हुन सॾु कयो मुंहिंजा रब मूंखे अकेलो न छॾिजा हेकिलो न छॾि मतिलबु औलाद ॾे जो मुंहिंजो नालो कंटिन्यू हुजे कर अकेलो करे मूंखे न छॾिजा अंत ख़ैरु वारिस आहिनि वारिस त सभिनी जो तूं ई आहीं पर मूंखे बि को वारस मतिलबु मुंहिंजे पोयां को हुजे पर नबी नबी विरासत कोन्हे जंहिंखे अलाह ताला चूंडे या त आहे पर पोइ को औलाद मञा को चङो हुजे जो वारस मतिलबु त चङाई उहा क़ाइमु रखे पोइ अलाह ताला जंहिंखे पोइ मुक़ररु करे उन्हनि मज़ा नबी त उते थिए तिए थो त पोइ आहे यानी नमूने सां हिते बि आहे हुनजो ज़िकरु सूरत अंबिया में सूरत मरियम में ख़ासि तरह सां ज़िक्र आहे हज़रत ज़करी आहे हज़रत ईसा ऐं हज़रत मरियम जो हिन साल सूरत जो नालो ई मरियम आहे ऐं चइनी जो ज़िक्र हिते आहे ऐं सूरत आल इमरान में चइनी जो ज़िक्र आहे ऐं ॿियनि हंधि पोइ ज़िक्रिया आल इस्लाम जो मुख़्तलिफ़ मुख़्तसिर नमूननि सां अचे थो पर हुननि में ॿिन्ही सूरतनि में वधीक तफ़सील आहे त छा कहिड़े नमूने सां दुआ घुरियईं कहिड़े नमूने छा वेठे कयईं पोइ कीअं हुनखे पुटु थियो या छा उहो आज़त इहा ई आहे पुटु थियो हुनजो पोइ फस जब न लहू पोइ असां हुनजी ॿुधोसूं सॾु जेको आहे उहा वहब न लहू यहया ऐं असां हुनखे तोहफ़ो ॾिनोसूं वहब वहाब अलाह अलाह जो नालो वहाब आहे हुन वहब कयो तोहफ़ो ॾिनो पंहिंजे हज़रत आज़त इस्लाम खे व असलह न लहू ऐं असां सिहतमंद कयोसीं इस्लाह कईसूं हुनजे घर वारी जी यानी हुनजी घरवारी अखीम हुई यानी ॿार ॼणण खां मतिलबु त वॾी थी वई आहे ॿार कोन थी ॼणी हेसि ताईं कोन ॼणी को बि ॿार पोइ अलाह ताला खां ॼण दुआ घुरियईं त हाणे इहो हुन में चइबो आहे तकदीम ऐं ताख़ीर पहिरीं हुनजी सिहत कीअं घरवारी जी हज़रत करे आल इस्लाम जे घरवारी जी हा हिते हुनजो नालो कोन्हे पर ॿियनि हंधि नालो पंहिंजे क्रिश्चन योधियुनि जे किताबनि में आहे हुनजो नालो पंहिंजो हुनजो वसलाना लहू ज़ौजो हुनखे घरवारी खे सिहतमंद कयोसीं पहिरीं हुनजो ऐं पोइ हुनखे मतिलबु पुठि ॾिनोसीं भई हिते में तखरी में तख़ीर आहे यानी अॼु ॻाल्हि पोइ पोइ ॻाल्हि अॻे थी वई थिए थी पोइ पुट ॾिनोसीं हुनखे इहा हया आल इस्लाम हिन कानू इहे सभई जेके हुआ जेके पगमर्दनि जो नालो ज़िक्र अची वियो या हज़रत ज़करिया हज़रत या ॿई ॼणा हुनखां अॻु में बि जंहिंजो ज़िक्र अची वियो उहे सभई हिन कानू हिनमकानू ख़ैरात उहे चङाई जे कम में सुरत कंदा हुआ यानी तकड़ि कंदा हुआ चङ चङाई जे कम में तकड़ि कजे चङ भुछाई जे कम में देरि कजे मतिलबु को भई ऐं कुन कमु आहे को करियां पोइ हुनखे डिले कजे त माना अलाह ताला मतिलबु त उहा छॾाए ॾिए न न कजे सुठो आहे ऐं चङो कमु जेको आहे सो माण्हू करे वठे मथां वरी दिलि फिरी वञे हली शैतान जेको आहे पियो घुमे फिरे मां चवंदो भला ईअं नथा करियूं भला ठहियो अॼु छा छुटी आहे ॻाल्हि खे फलाणी खे ॾियणी आहे हीअ शइ या हीअं कयूं या हीअं कयूं हीअं कयूं सुठो को कमु करियूं पोइ वरी शैतान चवंदो छा लाथो करी इहो मतिलबु ख़राबु मतिलबु इहो माण्हू हिन लाइक़ु आहे कोन की हिनखे तूं ॾींहं या हीअं करीं या हू करीं त मुंहिंजो छॾ इन ॻाल्हि खे छा लाथो ॾींहुं त पोइ वरी माण्हू चवंदो ठहियो भला कोन थो ॾियां पोइ इहो सारियो की तकड़ि जेको बि रिथा रिथ में दिलि में त चङा ई जो कमु आहे बसि यकदमि करे वठिजे त शैतान जे पुॼण खां अॻु में ई माण्हू कमु पूरो करे वठ इसार ऐं नफ़िल ख़ैरात चङाई जे कम में तकड़ि कंदा हुआ सुरत कंदा हुआ या पंहिंजो घणा ई कंदा हुआ हिन माना में बि घणाई जे हिसाबु थो त फ्रीक्वेंटली हू कंदा हुआ ईअं न त अॼु करे हाणे पंजनि सालनि खां पोइ अहिड़ो चङाई जो कमु कंदा हुआ जेतिरो हुनखां चङाई जो कमु पुॻो थिएसि ओतिरो कयूं थिए जेको बि कमु हो हुनजो जेको बि जंहिंखे दौलत आहे त दौलत ॾींदो जंहिंखे अकुलु आहे इल्मु आहे त हुनखे इल्मु विराईंदो इहो बि चङाई जो कमु आहे जेको जंहिंखे जेका इल्मु जेको चवणु आहे ॿुधाइणु आहे हिकु ॿिए खे इहो ज़कात आहे इल्म जी दौलतवंदु जेको आहे उहो दकात ॾींदो दौलत जी या आलिम जेको आहे मुंहिंजो खुटल टुटल भाई त उहो ॾींदो पंहिंजे ज़कात ई असां ॾियूं पिया अलहमदिल्ला अलाह पंहिंजे वक़त <coughs> करे त पंहिंजो ॻाल्हि खे विराइण पाण ॿियो को ॿुधण वारो कोन हूंदो अॻिते हिन खां पोइ हिते त पोइ फ़रिश्तनि खे ॿुधाइबो त ताईं शायदि हुजो असां ॻाल्हि त कईसूं पोइ हाणे पाण ॼाणो को ॿियो ॿुधे न ॿुधे <coughs> जिनात ॿुधंदी ऐं फ़रिश्ता ॿुधंदा माण्हू को यार हिकिड़ो को हिन पासे हिकिड़ो को हिन को हिकिड़ो अधु को हूंदो जेको ॿुधंदो अहमद लाह पर पोइ हाणे बि ख़ैर कोन थी ॿुधे त इहा बि हिकिड़ी ज़कात आहे इहो सारे फिल ख़ैरात चङाई जे कम में तकड़ि इन कंदो हुआ नगर ऐं असांखे सॾु कंदा हुआ असांजी इबादत कंदा हुआ या असांखे सॾींदा हुआ रगबत सां यानी हिकिड़ो लाड़ो दिलि जो जेको आहे उन सां मुहबत सां ऐं राहतनि ऐं डप सां यानी उमेद ऐं रजा रजा ऐं पंहिंजो छा चइबो आहे ख़ौफ़ भई उमेद बि ऐं हुजे ऐं पंहिंजो अलाह ताला जो ख़ौफ़ बि हुजे त अलाह क़बूल कंदो अलाए न कंदो तीअं रगबत ऐं राहबत ॿिन्ही सां असांखे सॾींदा हुआ इहे सभई माण्हू जेके हुआ अहिड़े नमूने सां ख़्वाहिश आई न असां सां ख़शियत रखण वारा मतिलबु त ख़ौफ़ रखण वारा दिलि में हाइबत हुननि जे दिलि में अलाह ताला जे अज़मत जी अलाह ताला जी शान जी अलाह ताला जी वॾाई जी अलाह ताला जी खिबरिया जी जेको दिलि में हुननि जे हैबत हूंदी हुई ख़शियत हूंदी हुई अहिड़े नमूने सां ख़शियत जेका आहे छा न्ज़मंदी हुई साईं बेलवाड़े साहबु तजमो कयो आहे न्याज़मंदो आहे असां वटि वल्लती आसनत फ़र्ज़ हा ऐं उहा जंहिं पंहिंजे ओघर जी हिफ़ाज़त कई बचायो उनखे यानी हज़रत मरीम अलाए इस्लाम वारनि जो नालो अलाह ताला हिते कोन ॼाणायो आहे ऐं संदसि पुट जो बि नालो हिते कोन्हे हज़रत ईसा अलह इस्लाम जो पर पोइ ॿियनि हंधि नालो आहे हिते ॼण नालो मखफ़ी थी वियो हलियो वलती आसनत फ़र्ज़ हा फ़नफ़ना फ़ी हा मिर रूह रूहना पोइ असां रूह पंहिंजो फूकियोसीं हुन में यानी अलाह ताला हुकुम कयो त पंहिंजो हज़रत ईसा आल इस्लाम पैदा थिए रूह व वजालना हा व अब न हा ऐं असां हुनखे ऐं हुनजे पुट खे ॿिन्ही खे बनायोसीं छा बनायोसीं बनायोसूं सॼे जहाननि जे लाइ हिकिड़ी निशानी आयत बनाईसूं हाणे इहा जेका ॻाल्हि आहे ज़रूरी आहे इन इन ॻाल्हि खे असीं मञूं था मतिलबु जेके मुस्लमान आहियूं क़ुर पढ़ण वारा त पंहिंजो छा चइबो आहे त हज़रत मरियम अल खे अहिड़े नमूने सां पुटु पैदा थियो पर हाणे क्रिश्चन जेके पाण खे सदाईंदा उहे चवंदा फलाणो हीअं थियो वरी हीअं थियो वरी हीअं थियो ॿियूं ॻाल्हियूं हेॾा वॾायूं त हीउ जेको असांजो जेको कंसेप्शन जेको हज़रत मरियम अल जो थियो आहे ॿार जो त उहो मतिलबु अलाह ताला जे हुकुम सां अमर सां थियो आहे क़ौन फ़ून अमर सां लफ़्ज़ु जेको आहे अलाह ताला अमर कयो आहे फ़खला फी आहे रूह आहे न असां हुनमें रूह पंहिंजो फूकियो हिते इहा ॻाल्हि हिन करे हज़रत ईसा आल सलाम खे रूहल्लह चइजे थो करलमतुल्लाह चइजे थो ॿई नाला इहा हज़रत ईसा आल सलाम खे ॾियनि था क़रान में कलमतुल्लाह कलम लफ़्ज़ लफ़्ज़ माना जेको अलाह ताला हुकुम कयो आमर रब रब कयो त कोन त फ़क़ुन त अहिड़े नमूने जो को बि लफ़्ज़ जेको अलाह ताला चयो तूं थी पियो त थी पियो त इन करे कलमथ आहे पाण वर्ड जी माना पोइ वरी in the beginning was the word and was word वर वर वर फलाण फलाण फलाण पोइ इन जी माना वरी पोइ हू ॿिया करे था वञनि उबतियूं सुबतियूं पोइ वर्ड जी माना इहा ई अलाह ताला जो हुकुम हो बसि इहो लफ़्ज़ हो कोन हो कुन जो लफ़्ज़ हो इन थी पियो रूह रूहल्ला आहे अलाह ताला हुनखे चयो रूह तूं पंहिंजो फूकियोसीं असां हिन करे रूहल्ला आयासीं उहे ॿई नाला असां वटि आहिनि हुन जा मुंहिंजे अलाहन इन हाज़ी हाणे हिन उमत जो ज़िक्रु अचे थो मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु उमत जो इन हाज़ी उमतु उमत वाहिदन हीअ उमत जेका आहे साई वाहिद उमत हाणे इनखे उमत माना इस्लाम वारी हाणे हिकु मतिलबु त एज़ अगेंस्ट दोज़ हू वर नॉट मुस्लिम्स जेके मुस्लमान कोन हुआ उन जे बरख़िलाफ़ यानी कुरेश जेके आहे अरब हुआ पंहिंजे साॻे मके जा रहण वारा साॻा माइट हुआ मिट हुआ पर ईमान वारे इस्लाम वारा जेके माण्हू हुआ से उमत हिकिड़ी वाहिद आहे हाणे हिन वरी छा कयो पंहिंजो अरबनि सगोरनि जेको आहे ऐं वोस्त इराक में ॿियनि मुल्कनि में जिते इन इन हा इन छा चइबो आहे लिखियाऊं जिते किथे लिखियो पियो हूंदो त उमत अरबी वाहिद ज़ातिर ख़ालिद उमत अरबी जेका हिकिड़ी आहे उमत अरबी अलाह ताला जो उम्मत मुहम्मद मुस्फ़ा सलाहु जी जेके इस्लाम ते आहिनि दीन ते आहिनि पोइ हुन में काफ़र बि आहिनि मतिलबु त उहे काफ़र जेके आहिनि उमत में न आहिनि पर पोइ चवंदा असां जेको और बि आहियूं पोइ काफ़र हुजूं के नसारा हुजूं के अथीस्ट हुजूं के मुस्लमान हुजूं उहे असीं वाहिद उम्मत आहियूं पोइ हाणे इहो त लछण हुननि जो हिक ॿिए सां विढ़ी विढ़ी डांगार इहो हिननि जे सम्झि में अचे कोन थो भई उम्मत अलाह ताला जेका उम्मति वाहिद कई आहे सा इस्लाम जे नाले ते कई आहे हिन करे तव्हां हिमत वाइदा कोन थींदो जॾहिं पाण चवंदो भई असीं मुस्लमान बि आहियूं क्रिश्चन बि आहियूं यहूद बि आहियूं निसारा बि आहियूं फलाण बि आहियूं डिमका बि आहियूं अथीस्ट बि आहियूं पर असीं अरब हिकिड़ी उमत आहियूं हाणे ॾियो मूं हिक ॿिए खे वेठा विढ़ो हिक ॿिए खे मारे मारे मारे डांगार करे सभिनी हिननि मुल्कनि में हाणे मूं पंहिंजा हर हंधि लिखियलु हूंदो उमत अरबी आहे वाहिद ज़ाति रिसाल ख़ालिद ज़ाति रिसाल माना इहो इहो पैगाम जेको आहे रिसाल आहे इहो ख़ालिद हमेशह रहण वारो क़यामत ताईं इहो रहंदो ला हौल वाला कुवत इलाह बिला हाणे ॾियो मां तव्हांजो इहो रिसाल पियो हले तव्हांजी इहो मैसेज पियो हले दुनिया में मारे मारे हिकु ॿिए खे डांगा अथव को सुलह कराइण वारो जो तव्हां में सुलह कराए विच में पवे पए पए जी हाणे इहो थियो आहे हिते इन हाज़ी उमत हुकुम उमतनि वाहिद अथनि हीअ उमत जेका मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु जे दीन ते आहे उहा उमत